Oleo ella macauba palmo. En Brasilo ca en Centra Americo crescas la macauba palmo, quiu havas fructon, cun granda potenzialo por la productado de BIODIZELO cae de aviadila fuelo. La palmo estas ocoble pli fructodona ol soio gi acronomia aculeata, qui est populara nomo estas macauba. Gi povas producti ses mil litroin da oleo en hectaro, dum soiofaboi faboi liveras nur quincent litroin. La fructo, havas lau analiso, la capaciton producti suffice da oleo por dauri pove covri la enlandan Brasilan, cae la tutmondan besonon pri biodiselo, sen besono pri shangio de la exploatado de la grundoi, cae sen malgrandigi la ricoltebla in quanto in da pasteblai plantoi. La fructo de tiu palmo havas variaen applicablezoin, cae gi estas convertebla al planta oleo, pesta furaggio, cae al densa grainumita biomasso por diversae industriae aplicoi. Crome gi estas dauripova opcio por la productado de planta oleo, char la spezio crescas ancao exter tropicae arbarae regionoi, precipe en la Brasila serradu, cae gi povas esti plantata en agroforstai sistemoi, au povas esti mixita cun existantai pasteioi. Estas urge necesse reducti la applicadon de fossiliae energioi, kiel aviadila benzino, kerosino, en la aviada sectoro, ciu sercias pri novigajoi rilate al pura, medicon vena fuelo. Macauba estas el stara opzio, por difini novan scalon ce la applicado de renovigeblai energioi cae ciel fuelo en la aviado, clarigas cun ordiganto por natur protectado de Vovofo, Brasilo. Macauba palmoi povas esti plantatae grand quante ancau en la Brasila regiono Serradu, cefe mixite cun vastai pasteioi cae atingeblas contentiga productivo. Scienzae studagioi ancau montris che la palmo conducas al regenerigio de pasteioi, char la macauba palmo contribuas pro sia radica sistemo alla plibonigo de la grunda structuro cae alla pli altigo de la enfiltrigio de pluv aquo cae alla conservado de aquo. La macauba estas la spezio kun la plej malalta teknika kaj ekonomia risko inter la kandidatoj por la liverado de krut materialoi, por la produktado de biodizelo kaj biofuelo por aviadiloj. Char la esplorado de la culturo estas iam vaste progresinta, cae estas iam obiecto de plurae malgrandae proiectoi apud biodizelo cae benzino povas esti productatai ancau bestai furagioi, homai nutrajoi, farmaceuticajoi, cae diversai cosmeticajoi ie el stara qualito. Tia maniere, Macauba povas contribui alla enconduco de agroindustrio en regionoi cun malforta economio, cae cun alta malricezzo, cae povas acceli la creadon de vivens pesoi cae laborlocoi. La economia cae finanza realigeblezzo de la enconduco de Macauba estas forte influato de la ligita carbono, cae de la el tio atingata valoro. Pro tio Macauba farigios pli alloga, char consolidigios libervolae cae devigae mercatoe pri carbono.